One, two, three. Konaita, digi digi digi, digi digi digi, ora na subiri botista denge jeans Santa Primi. Digi digi digi, digi digi digi, ora na fiki digi digi, digi digi check bali bali, bali bali. check bali bali bali, bali bali. check bali bali bali. hot. Riba baila roba drop, que da move konai sin stop to trip. Un flaco, un gordo, un fofo, un pisa, fofo un pisa, fofo fofo un pisa, un flaco, fom fom pisa, fom fom pisa. Fom fom fom naita, digi digi digi, digi digi digi. Ora na subiri betista dengue jeans Santa Primi, digi digi digi digi, digi digi digi. Ora na subiri betista dengue jeans Santa Primi. Lomba dobla, sin sentir miedo. Lomba dobla, tá aqui brahueso Toma doblar Un po' cinta quieto Toma doblar Das lei perreiro Suaivo manan grita mitiskate Mitiskate Potter na laira grita mi mitiskate Mitiskate Si vos no gusta Vai fei jackie Si vos no gusta mi Mitiskate Si vos no gusta Vai fei jackie Si vos no gusta mi Mitiskate Check boli boli Boli boli Check boli boli boli Boli boli Check boli boli boli Hot riba baila roba top que da move com nice stop to. garotinho, um fraco, um gordo, um fofo, um pisá, fofo, um pisá, fofo, fofo, um pisá, um fraco, um gordo, um fofo, um pisá, fofo, um pisá, fofo, na idade, digi, digi, digi, digi, digi, digi, ora na subiribe, pista de jeans santa primi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, ora na subiribe, pista de jeans santa primi, lomba dobla sem sentir medo lomba dobla quebra hueso, lomba dobla no sinta quieto, lomba doblar, caslei perreiro, suaivo manangrita, mitisque, mitisque, these guys, meet these Si no gusta, by Jackie Si no gusta, meet these Si no gusta, by Jackie Si no gusta, meet these Check, check, volley, volley Volley, Check, volley, volley, volley Volley, volley Check, volley, volley, volley Hot, riba, baila, roba, dop Que da move com nice, stop Tô tem um flaco, um gordo, um fofo, um pisa Fofo, fofo, um pisa Fofo, fofo, um pisa Um flaco, um gordo, um fofo, um pisa Fofo, fofo, pisa, pisa Com nice, digi, digi, digi na na e pista dengue jeans Santa Prime Digi digi digi Digi digi digi ora na e pista dengue jeans Santa Prime Lomba dobla Digi digi digi Lomba dobla Digi digi digi digi Lomba dobla Digi digi digi Lomba dobla Digi Digi digi lomba dobla sin sentir Lomba dobla Tá quebra o Lomba dobla Um sinta quieto Lomba dobla Tá slay perreiro Swipe o manangrita Meet skate Meet skate Water na light Fitin skate si vos no gusta Vai fei Jackie si vos no gusta Fitin skate si vos no gusta by fei Jackie si vos no gusta Fitin skate Chick bali bali Bali bali Chick bali bali bali Bali bali <laughs> Babo baila babo goza DJ Iskitor <laughs> Shoutout Mulateana e Morales Completo Godsnake Menace Lindo Ras Pimpi <laughs> Jazz Eagle Knock Block problem snega, flaga, fijo, completo, completo ya. Tapabo baila pa bugosa se, tapabo baila pa bogosa, uh, tapabo baila pa bogosa, tapabo baila pa bogosa, yeah.